<laughs> good morning, good morning sa inyo lahat. <laughs> Lagi ako kinakabahan pag si PJ na yung nagsasalita. Hindi ko alam kung ano <laughs> sasabihin. Susunod. So magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, mukhang marami tayong ano, ah, wala pa dito. Ah. Ano kaya ang ano, dahilan? Siguro, ah, malamig, hindi nagising. Ano kaya mga dahilan? Pero nandito naman kayo, importante, di ba? So sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Ayan. Di ba? Sigurado may manlilibre sa'yo sa lunch. <laughs> Joke lang. Nga pala, doon sa anniversary po natin, ha, ah, wala po tayong libreng lunch, ha. Ah. Pasensya na kayo, ha? Ah, okay? Pero ang alam ko, may mga magtitinda ng mga kono ng mga merienda doon. No? So, uh, yun, ipag-pray natin. Malay nyo, may mag-donate ng lechon, di ba? Amen ba? Tinan mo yung katabi mo, mukhang nakik, nararamdaman ko ikaw yata. <laughs> <laughs> Donate ng lechon. <laughs> mahal ang lechon, mahal. Pero hindi natin masasabi. Alam nyo kasi mga, pag Pasko, lum- lumalabas talaga yung ano eh, no? Parang uh, generosity ng mga tao, di ba? Bigla na lang ako nagugulat, mayroong mga lechon, gano'n, di ba? Pero pasensya na po yung may mga high blood, hindi ko kayo makakain. Picturean nyo na lang, okay? <laughs> Kami na lang po kakain. O sige, tayo manalangin na mag-pray tayo. Uh, Panginoon, Tunay nga na ikaw ang mabuting Diyos at ako ah, ano naman po yung mga kakailanganin sa anniversary, sa iyo namin pinagkakatiwala yan. Thank you Lord sa bawat isa, pati yung mga sasama at uh, mga kasama namin, pati mga kaibigan, mga pamilya, at mga datihan na namin mga kakilala sa RLCC na marahil ay matagal na rin din namin nakakasama. Nawa, magkasama-sama lahat sa araw na yon uh, upang talaga ipagdiwang namin, Panginoon, ang biyaya ng Diyos na iyong pinarana sa amin sa loob ng 28 taon at uh, kami nananalig na may plano ka sa amin na maganda, Lord God. Ikaw ang Diyos na handang uh, mag-break ng anumang mga barriers. Uh, kaya ang title po ng aming anniversary ay Boundless. Nawa, Panginoon, sa biyaya ng Diyos ay kami nga po, Lord, ay magkaroon ng pananampalataya sa kinabukasan. At ngayon sa aming ah, pag-aaral, Panginoon, muli humingi kami ng tulong sa iyo, ng gabay mula sa Espiritu Santo para maliwanagan kami ng salita mo, Panginoon, at uh, makita namin kung ano kahalagahan nito sa buhay namin upang ito ang aming maisabuhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang pumasok si Manny Pacquiao doon sa Physical Asia, ewan ko kung napanood nyo yan, may palabas sa Netflix eh, di ba? Nung pumasok siya sa eksena, no, sa gitna ng ano, maraming mga iba't ibang mga uh, contestant, no? Mula sa iba't ibang bansa. Talaga naman, palakpakan yung mga tao, no? Eh, nung ginagano ng camera yung ano, yung mga tao, talaga lahat sila gulat na gulat. Si Manny Pacquiao, na doon sa, sa loob, no? Tapos kumakaway-kaway siya, no? Kayo ba naranasan nyo na yun, yung pagpasok nyo sa isang lugar, para kumakaway-kaway ka, tapos yung mga tao nagpapalakpakan. Meron ba nakaranas na yun dito? Ha? Hindi yung sa AI, ha? Yung talagang <laughs> totoo talaga, <laughs> nagpapalakpakan. Uh, sa totoo lang, hindi, siguro kung meron man sa inyo nakaranas niyan, eh, medyo kakaiba kayo. Ako di ko pa naranasan yan, di ba? Pero imagine mo, pagpasok mo sa isang lugar, kunyari doon sa barangay, di ba? Uso ngayon yung mga nagbibigay ng mga ano eh, ayuda. Di ba? Imagine mo, pagdating ni Raymundo, palakpakan lahat yung mga tao, di ba? Kakaiba yun, ano? Uh, pero malamang hindi mangyayari yun. <laughs> Raymond, <laughs> pipila ka pa rin tulad namin lahat. Okay. Pero kung si Mayor yun, iba yun, di ba? Kung si Mayor darating, iba, iba ang mangyayari, di ba? Tayo ang mga tao dyan. Alam nyo, karamihan sa atin, ang tingin natin sa ating sarili ay ordinaryo lamang. No? Hindi naman tayo kapansin-pansin, hindi naman tayo special. Amen po ba? Kumbaga sa ice cream, regular lang. Amen. <laughs> Taas sa kamay ng mga regular na tao dito, no? Mga ano lang tayo, hindi naman tayo mga sikat, no? Um, madalas, siguro, sa isip natin, kumikilos lamang ang Panginoon sa pamamagitan ng mga importanteng tao. Pag sikat ka, magaling ka, ayan, siguro, may mga mangyayaring kakaiba sa buhay mo. Di ba? Lalo lalo kung may pangalan ka. Pero kung ordinaryo kang tao, papansinin ka ba ng Panginoon? Isa ito sa mga balakid kung bakit minsan ang mga tao ay hindi nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila kasi iniisip nila, sino ba naman ako? Ordinaryo lamang ako na tao. Di ba? Siguro yung ibang mga nandito sa harapan, yung mga mayroong mga boses, magagaling umawit, yan, gagamitin ni Lord yan. Eh ako, di ba? Pag kumanta ako, di ba? Pumuputok yung mga bombilya o naman ano yung nangyayari, <laughs> di ba? Ha? Wala naman akong ganung husay o galing. You know? Di tulad ng iba. Kaya minsan sa isip natin, Lord, magagamit mo ba ba ako sa mundong ito at sa kaharian mo? May, ba, may party ba ako, Lord, sa mga plano mo sa mundong ito? Merong mga tao, kontento na sila sa pagdalo-dalo lamang, pag-aatin, pakikinig ng mga sermon. Buti naman, di ba? <laughs> Kesa wala tayo. Pero alam nyo, may plano ang Diyos sa buhay ninyo eh. Amen? At ang sa totoo niyan, yung akala natin na si Lord ay kumikilos lamang sa mga importanteng tao, yan ay isang matinding kasinungalingan. Mula sa kwento ni Zacarias at Elizabeth na ating uh, napag-usapan noong nakaraang linggo, makikita natin doon sa susunod na storya sa Lucas 1, talatang 26 hanggang 38, na iniwan ng Diyos ang mahalagang syudad ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay siyempre, yan ang tinatawag sa Bible na City of God. Ibig sabihin, yan ang talagang sentro ng pananampalataya ng Israel, ang Jerusalem. No? Pero, pagkatapos ng inkwentro niya kay Zechariah at Elizabeth doon sa Jerusalem, nag-iba ng ano ng uh, senaryo, yung storya. At uh, Meron siyang mahalagang gagawin, pero ang ginawa niya, pumunta siya sa isang liblib na lugar na ang tawag ay Nazareth. Sa isang liblib na probinsya ng Galilee. Now, hindi naman tayo tagaro, kaya siguro hindi nyo alam. Okay? Pero may kasabihan sila nung araw, nung panahon na sinulat ito, no? Ang kasabihan nila ganito, meron ba tayong mapapala sa Nazareth? <laughs> So madaling salita, isang lugar yun na walang kakwenta-kwenta at hindi interesado ang mga tao. Alam niyo ba ang Galilee? Madalas, ang turing ng mga tao nung araw sa Galilee, parang mga probinsya talaga, mga probinsyano talaga, no? Hindi naman siya nang aapi ako, pero minsan, di ba, may mga, may kasabihan mga tao, oh, doon yan, sa ano, mga, mga Bisayaya, ano mga tawag natin dyan, di ba? Ha? ha? Pero masama yun, di ba? Kasi kahit na mga Bisaya, di ba? Mag, di ba? Pupugi ng mga Bisaya, at eh. saka mga Ilonggo, Ilocano. Kasi masyado regionalistic ang Pilipino, eh, di ba? Regionalistic tayo, di ba? Kaya mga taga Maynila, minsan nayayabang. Noong araw, yung mga taga Jerusalem, mayabang. Tapos yung mga taga Galilee, inaapi nila. Pero, si Lord medyo may sense of humor, ano? Di ba? Pumunta siya mismo doon sa lugar na walang interesado. Nazareth, Galilee. Tapos pinili ng Diyos ang isang pangkaraniwang batang babae para ma-gets nyo lang, amang, si Maria malamang mga nasa ano yan, early teens. Kasi mga babae nag-aasawa, 12, 15. <gasps> Ganun po nung araw. Okay? Kaya si Maria, malamang ganun yung edad niya. Teenager yan. Okay? Tapos tinawag siya ng Maria, na siyempre para sa atin, eh, tayo ay uh, kilala natin, di ba? Mary, oh, di ba? Uh, para sa atin, uh, medyo yung pangalan, may tunog na, di ba? Nanay ko nga pala, Mary ang pangalan. Okay? Pupunta yun dito sa San Pedro sa ano sa 16 titira sa bahay namin hanggang 20. Kaya yung mga gustong bumisita sa inyo, okay? Pumunta kayo sa bahay namin, ha? Huwag kayong magpakain. Wala akong ipapakain sa'yo. Pumunta lang kayo, pero gusto nyo bisitahin nanay ko. So, nanay ko kasi, ano, 90, uh, eh, ano na ba yan? Naka 93 yata nanay ko, 95, no? Kung di lang dahil sa tukod, magsasayaw yun. Pero may tukod eh, okay? Pero anyway, uh, nanay ko, Maria. Kaya pangalan ko po, Jesus. Hmm. Hindi, Jesusito pala. Hindi. Tatay ko yung Jesus. Okay. Kaya may bilin kami. Yeah? Ginawa ko yung anak ko, pinangalan kong Joseph para kompleto. Okay? Si, si PJ yung pinakakambing kasi Gina lang siya. Eh. Okay, <laughs> joke lang. Joke lang, joke. Joke lang yun. Okay, okay. Baka mahirap. Tagilid ang, tagilid ang buhay natin dito. Okay. okay, meron pa second service. May mikropono pa siya mamaya. Delikado yan. Okay. So pinili niya itong ordinaryong, di naman natin kilala kung sino to. Tayo kilala natin, pero nung binanggit yung pangalan niya ng mga panahon na yun, wala nakakilala dyan kay Maria. Sino ba siya? Hindi siya katulad ni Zacarias, mula sa angkat ni angka ni Aaron, gano. Kumbaga, meron silang ano, no? Si Elizabeth at si Zacarias, mga tao na merong linya. Kumbaga, eh, mula sa angka ni Ayala. Parang gano'n yun, eh, no? Si Maria, sino ba yun? <laughs> Walang may kilala sa kanya, no? Tapos, uh, ang kwento ni Maria ay nagpapaalaala sa atin po. <clears throat> na madalas nagsisimula ang mga dakilang gawain ng Diyos sa mga simpleng tao at lugar. Amen. Kahit San Pedro. <laughs> Kahit nakalamba. <laughs> Yung mga lugar at mga tao na kung tutuusin eh, hindi naman importante. Diyan natin makikita sa storya ni Maria yung katotohanan na yun. Si Lord, hindi siya parang nai-impress sa mga taong matataas, malalaki at sikat. Dito sa storya ni Maria, makikita natin na interesado si Lord sa mga simpleng tao tulad natin. Di ba? Mas malapit ang Diyos sa mga ordinaryong tao tulad natin. Di ba? Na kaysa sa inaakala natin ng mga importanteng tao. So sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa tingin ng Panginoon. Ayan. Okay. Ayaw nyo sabihin, medyo talagang ano kayo, ah, masama loob nyo sa katabi nyo, okay? <laughs> Oo, uh, totoo yun. Mahalaga tayo sa mata ng Diyos kahit na sa tingin natin sa sarili natin, di tayo mahalaga. Amen? Siguro minsan nararamdaman mo yan. Kasi pag lalo na, pag may mga handaan o naman, walang kumakausap sa'yo, minsan may ganun bang pakiramdam? Minsan nababalitaan mo, nag iimbita sila na, o lumalakad yung kaibigan mo, pero hindi ka sinabihan. Hmm. <laughs> Minsan makikita mo yung mga picture-picture, hindi ka kasali. Lahat tayo nakakaramdam minsan ng parang di tayo importante sa mata ng ibang tao. Ngunit sa mata ng Diyos, mahalaga ka. Amen? Kaya itong storya ni Maria ay para sa ating lahat. Amen? Ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya o yung tinatawag na pabor sa mga pangkaraniwang tao. At inaanyayaan niya tayo magtiwala sa Kanya kahit na tayo ay ordinaryo lamang. Kahit hindi ka artista. Kahit hindi ka sikat. Di ba? Sikat chupuy ka lang. Di ba? Hindi ka sikat. Okay. Ngayon, paano binibigyan ng paboro, ng biyaya, ng Diyos ang mga ordinaryong tao tulad natin? Gusto kong tingnan natin ang storya ni Maria. Bagamat hindi naman tayo si Maria, pero parang tulad rin tayo ni Maria. Di ba? Na hindi rin importante at ordinaryo lamang na tao. So tingnan natin ang tatlong paraan kung paano sa istorya ni Maria ay maaari natin makita rin ang ating mga sarili. Amen? Okay? Una sa lahat, makikita natin na pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Tingnan natin sa talatang 26 hanggang 28 kung paano natin makikita na ang presensya ng Diyos ang tunay na biyaya at pabor ng Panginoon. Sabi sa story, natin. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel, Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth sa, na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Sa bungad pala ng storya, alam natin na merong kinalaman nito doon sa naunang kwento tukol kay Zechariah kasi binanggit yung pangalan ni Elizabeth. Sa makatwid, gusto ng gusto ni Lucas na nagsulat nito na maikumpara natin yung dalawang storya. Doon sa naunang storya, si Zechariah, si Elizabeth, o oh, alam natin nangyari kay Zechariah na wala ng tiwala at bi- ng, ng pananampalataya sa Diyos, bagamat sabi sa kanya ng anghel na magkakaanak siya. Ang sagot ni Zechariah, di nga. Di ba? <laughs> Totoo ba yan? Tandaan na namin, <laughs> di ba? Di siya naniniwala. Pero si Zacharias ay, kumbaga, pinagpala pa rin ng Panginoon. Pero ito, dadako tayo ngayon sa isang storya na kung ikukumpara natin, ay parang may malaking kakaibahan dahil kung paano tinawag si Zechariah sa templo, ito naman sa isang liblib na lugar na ang pangalan ay Nazareth. Maaaring kayo ay nakatira sa sariling version nyo ng Nazareth. <laughs> na hindi naman kilala, hindi naman sikat. Hindi katulad ng mga tao na pag tinanong mo, saan ka nakatira? BGC. Hmm, Nakakatawa, di ba? Saan ka nakatira? Ayala, Alabang, di ba? Sa gilid, you know, ay Ayala, Alabang gilid, okay? Ha? Or, saan ka ba nakatira? Doon lang po, sa looban, di ba? Na tatlong buwan na, baha pa rin. Yung mga ganun lugar, <laughs> di ba? Sa San Pedro. Okay. Ah, so, ano tayo, ah, makikita natin ang sarili natin dito sa storya na to. Kaya tuloy tayo, basahin natin. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. O, oh, yung asawa niya mukhang sikat. Ha? Pero siya, walang sinasabi kung saan siya angkan. Okay? Sa, sa mga tinbaga, yung kanyang uh, uh, masasabi natin na pwedeng masabing may pangalan siya kasi mapapangasawa niya. Di ba? Yung mapapangasawa niya, si Jose o si Joseph, no? yung anak ko, si Joseph, okay. Hindi yan yun, iba yun. Yung totoong Joseph ito, si Jose, okay? Ay mula sa angka ni David. Uh, binanggit lang, pero walang masyadong uh, parang uh, pagbibigay ng halaga doon sa karakter ni Joseph dyan. Sa Mateo nyo makikita na si Joseph yung binibigyan ng halaga. Okay? dito kay Lucas, kasi si Lucas mahilig siyang mag-focus sa mga tao na may hirap, mga taong ordinaryo. Yung storya ni Lucas, pag binasa mo, ibang-iba siya doon sa mga ibang ano eh, ebanghelyo eh. Kasi si Lucas mahilig siya mag-focus doon sa mga mga tao na parang kung tutuusin ay uh, ordinaryo lamang kasi ang mensahe niya talaga ay si Kristo ay para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo. Amen. Okay, so tuloy tayo. Sabi niya, lumapit ang anghel sa, na, sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Ooh, wow! Di ba? Yun ang, yun ang bate, di ba? Pag nung binati siya nung anghel, eh, talaga naman siguro, <laughs> nagulat siya. No? Baka wala naman siyang inaasahan sa buhay niya na siguro para sa kanya bilang siyang dalagita, di ba? Gising, konti suklay-suklay lang ng konti. <laughs> di ba? Wala masyadong ine-expect sa buhay niya, kundi naghihintay lang doon sa kasal. No? Uh, ah, noong araw kasi ang kasal, eh, ang engagement, isang taon yun. Okay? So bawa ngayon, nag, nagtapat ng isang ano, nag, nagkaroon sila ng arrangement. One year yun bago mangyari yung kasal. Tapos pag ikakasal na sila, isang linggo. Ang tagal talaga ng mga usapan nung araw. Ewan ko ba kung bakit gano'n. No? Pero nung araw, gano'n, isang linggo. ang kasal. No? Kaya anyway, tuloy tayo doon sa kwento na to. Sumasayo ang Panginoon. Ang Nazareth po ay isang liblib na lugar. Si Maria po ay isang di kilalang babae. Ngunit pinadala ang anghel na si Gabriel sa kanya. At kilala natin si Gabriel no, sa storya ni Zechariah. Si sabi ni, ni Gabriel, pakita siya ng national ID. Naalala niyo ba yun? Sabi niya, Uy, ako si <laughs> Gabriel ha. Ah. Nandun ako sa mismong kanang bahagi <laughs> ng, ng Panginoon. Ibig sabihin, special yung aking kalagayan, di ba? So itong Gabriel na to, o Gabriel, siya yung pinadala ng Panginoon. At, uh, you know, sabi niya, ang Panginoon ay suma sa iyo. Ah, Actually, wala yung I, wala yung salitang I. So, uri, di ba? Yung salitang I kasi pandiwa yun. Di ba? Ang Panginoon ay sumasa iyo. Sa original na pagsusulat ni Lucas, ganito yung sabi niya, ang Panginoon sa iyo. <laughs> o para sa iyo. Yun na lang. Wala, walang ano, ay para, wala, walang ay, walang pandiwa. Para binibigyan diin nung anghel na ang Panginoon ay na nasa Kanya, kasama niya, kapiling niya. Alam niyo, isa sa pinakamahirap sa lahat yung medyo nagkakaroon ka ng karamdaman eh. Taas ang kamay. Pag ikayo nagkakasakit, di ba napakahirap taas ang kamay? Di ba? Oo. Di ba? Pag may sakit ka, di ba? Pero alam niyo yung mga nagbibigay ng kalakasan sa atin pag may sakit tayo, yung pag alam natin na may kasama tayo. Amen. Amen. Di ba? Ang hirap yung nasa hospital ka, may sakit ka, tapos walang bantay. Di ba? Inihintay ka na lang mamatay. <laughs> Pero yung may kasama ka, kaya alam nyo, yung, yung kwento ni ano kahapon, nagkasal kasi ako si, uh, si Brother Miko at saka si Sister Aina, kinasal ko kahapon eh. Kakaiba yung kanilang kasal. Kasi yung Sabado, na-ospital si Miko. No? Nagkasakit. Lukalabas sila, alas 4 na ng madaling araw ng, ng Sabado. Believe nga ako, dumiretso pa sa kasal. <laughs> sa, isip ko, parang tutuloy pa ba tong kasal na to, di ba? Ha? Na, nasa, sa isip ko, baka pag makita ko si Miko, may mga dextrose, naglalakad na ganun patungo doon sa altar. Pero hindi, hindi naman ganun yung nangyari. Pero maganda yung kwento niya kasi, dahil magkasama sila, bagamat di pa sila kasal, sinamahan siya ni Aina. At hanggang sa uh, kinabukasan na madaling araw. Alam niyo, iba talaga yung feeling pag alam mo may kasama kay. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay uh, Maria na ang Panginoon ay kasama mo, sumasa iyo. Ito ang sabi ng anghel, ang presensya ng Diyos ay wala, wala sa makapangyarihan o sikat, kundi sa mga ordinaryong tao tulad ni Maria. Maria, Maria. <laughs> Ikaw ay ordinaryo lamang pero huwag mong iisipin na hindi mo kasama ang Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, Lagi mo kong makakasama at hindi kita iiwan. Amen? Alam mo, minsan talaga, pakiramdam natin, nag-iisa lang po tayo. Depende sa sitwasyon ng ating mga buhay. Kaming mag-asawa, dahil ang mga anak namin ay ano, uh, malalaki na, mga binata na, Uh, may mga pagkakataon na nag-aalisan yung dalawa kung saan man sila pupunta. Hindi ko na ikukwento kung saan sila nagpupunta, pero maalis sila. Okay? Nung isang araw, medyo kakaiba. Lahat sila umalis. Iniwan akong mag-isa. Okay? Ito pa yung masaklap. Lahat ng kotse dinala. So wala akong mapuntahan. <laughs> Andun lang ako, nakatunganga lang ako doon. Pero Buti na lang, kasama ko ang Panginoon. Kaya nag-uusap kami ni Lord. Well, Lord, di ba? Yung mga kasama ko, iniiwan ako, Lord. You know, nagreklamo ngayon ako sa Panginoon. Hindi, joke lang. Nag-pray naman ako. So, di ba alam nyo, kahit na nag-iisa ka, hindi ka pinapansin ng mga tao, si Lord kasama mo. Di ba? Kaya yan ay biyaya ng Diyos eh. Hindi niya, hindi niya sinasabi na, oh, sasamahan ko lang yung mga sikat na tao. Ah. Makakapiling lang ako ng mga taong may pangalan. Hindi, kahit na ikaw ay pangkaraniwan lamang sinasabi sa iyo ng Panginoon na kasama mo siya. Amen? Amen? Yan ang makita natin sa story ni Maria, di ba? Si Zacarias ay may posisyon at katayuan sa Jerusalem, ngunit nahihirapan siyang maniwala sa sinabi ng anghel. Si Maria, bagamat ordinaryo lamang, ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya makikita natin yung comparison ng dalawang story. Eh. Kasi si, si Zacharias, eh, diba, kumbaga, alam naman niya yung mga kwento tungkol sa kahit sa lumang tipan, kung paano kumilos ang Panginoon, yung asawa ni Abraham, si Sarah, di ba? Kahit matanda na, nagkaanak. Alam ni Zacharias yun eh. Di ba? Pero siya, inawala ng tiwala. Sabi niya, tanda na ako eh. Parang gusto mo natin sabihin kay si Zacharias, nakalimutan pa naman si Abraham at si Sarah. <laughs> Nakalimutan mo na ba yung, yung nangyari sa nanay ni Samuel na si Hannah? Ang daming kwento niya sa lumang tipan kung saan kahit matanda na yung tao ay kumilos pa rin si Lord. So merong basihan kung tutuusin. Pero si Zacharias, kahit ganun ang kanyang posisyon, siya ay pare, kumbaga marami siyang alam sa Bible, pero hindi siya nanampalataya. Si Maria naman, isang ordinaryong tao, na nanampalataya sa Panginoon. Ang mahalaga ay pananampalataya natin kay Lord. Hindi yung pangalan natin o saan tayo nakatira. Amen? Pag may tiwala ka sa Panginoon, makakasigurado ka o makakasiguro ka na hindi ka niya iiwan kailanman. Kapag nakakaramdam ka maliit ka o hindi ka mahalaga, tandaan mo, ang presensya ng Diyos sa iyong buhay ang nagbibigay sa iyo ng tunay na halaga. Higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. Alam niyo kasi ang mga tao sa mundong ito, para ipakita na sila ay importante, mahilig silang magsuot o bumili ng mga bagay na mamahalin. Di po ba? Pag nakakita ka ng mga tao na parang kulang sa pansin, nagpapapansin yan. Di ba? Mula sa bag, o sa sasakyan, o sa relos, di ba? Pwede naman tumingin ng relos. Eh, kailangan itataas pa nila yung relos. Para makita mo na yung kanilang relos ay mamahalin. Di ba? Ha? <laughs> Hindi ba seko yun? <laughs> Maraming mga tao, pag kulang sa pasyente, di ba? hindi, hindi bumibili lang damit na ordinaryo yan. Yung mga nandiyan, the Dinas, ah, hindi. Si PG lang bumibili sa Dinas. Di ba? Nasa pagdadala yan eh. Kaya ba, kahit na dinas lang eh. Pero may mga kilala ako. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Ayaw na nilang makita sila o may makakita sa kanila na ang suot o gamit nila ay parang pangkaraniwan lamang. Kailangan may tatak. Di ba? Hindi pwede bumili ng sapatos sa alabang. Fake yun eh. Kailangan yung totoo, yung tipo mga tag uh, ah, 8,000. Di ba? 10,000. Bibili ka ng damit, pantalon. Ay, Uniqlo. Huwag yung sa palengke lang. Magpapagupit ka. Barbero lang. Ang cheap mo naman. Kailangan doon sa David Salon. Di ba? Kung saan man. Ha? Pareho rin naman ang gagawin. Di ba? Babayad ka 300, 500. Anong gagawin niya? Parehas din. Doon sa gagawin ng barbero. <laughs> Pero iba naman kasi may pangalan, di ba? Sa Saka nagpagupit, Don Harb, dyan lang, sa David Salon, di ba? Sa tabi ng David Salon. Kasi may barbero doon sa tabi ng David Salon. <laughs> so yun ang una, yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Yan ang nagbibigay sa iyo ng espesyal na halaga sa mata ng Diyos. Kasi sinasabi sa iyo ng Panginoon, kasama mo ako Diba? At yun ang pinaka-importante, kasama mo ang Panginoon. Amen? Pangalawa, pinagpapala tayo ng Diyos pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siyempre si Maria, iba yon dahil siya talaga yung, di ba? Kaya nga meron tayong mga sinasabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Di ba? Kasi, iniisip natin, parang si Maria ay special. Pero makikita natin sa storya na hindi naman si Maria yung special. Ang special si Jesus. Tingnan natin sinasabi sa verse 29 hanggang 33. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang, iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganitong pagbati. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman siya special na tao eh. Di ba? Siya ay ordinaryo lamang eh, pero biglang may lumabas na anghel doon eh, tapos binati pa siya nung ganun. Kaya siguro sa isip niya, ano kaya ito? <laughs> Di ba? Isipin mo na para ikaw ay pumunta sa isang lugar, biglang nagdatingan yung mga paparazzi, may mga cameras, kinukuna ka litrato, so gulat na gulat ka. Di ba? Yung pala si Piolo Pascual sa likod mo, <laughs> hindi pala ikaw yung kinukuna ng litrato. Pero sa totoo lang, di si Maria medyo nagulat siya. At ganito ang sabi sa storya. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Sa madalang sa inulit mo inulit ng ng, ng, ng, pang, ng Panginoon sa pamagitan ng anghel na ang paboro biyaya ng Diyos ay binibigay sa iyo. At tingnan natin yung susunod. Sabi niya, Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Kaya paborito ko yan kasi kapangalan ko na dyan. Eh. Di ba? Ay, ah, hindi. Pangalan pala ng tatay ko yan. Okay. Papangalanan mo, maglilihi ka. Eh, Siyempre, problema yun dahil walang asawa, <laughs> wala pang ano eh. Karanasan si Maria, di ba? Diba sabi, maglilihi ka. So, ewan ko, no, nasa isip niya, di ba? Tapos sabi ngayon, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. So, hindi sinasabi ng Angel, Maria, ikaw ay sisikat. Hindi. Maria, ikaw ay magiging isang talagang kilalang babae sa balat ng lupa. Hindi. Sabi niya kay Maria, magkakaroon ka ng anak at yung anak mo ang magiging sikat sa lahat. <laughs> Di ba? At sabi nga yan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So ito siya sabi ng anghel sa kanya, siguro kagila-gila alas ito kay Maria, halos siguro hindi niya ma maisip, ha? <laughs> Sino ba naman ako para bigyan ng itong klaseng biyaya? Di ba? Sa totoo lang, si Maria ay nabagabag at nalitong, ulit ang plano ng Diyos ay tungkol talaga kay Jesus, hindi tungkol sa Kanya. Amen? Hindi tungkol sa kanya. At sabi nga, sabi nga, hindi tungkol kay Maria ang pagiging pambihira, tungkol ito sa naging nagiging, uh, pagiging pambihira ni Jesus. Si Jesus ang espesyal. Siya ang dakila sa lahat, hindi si Maria. Pero bibigyan siya ng pabor at biyaya ng Diyos dahil siya ang magiging ina ni Jesus. No? At uh, ang pagkakakilanlan ng batang isisilang ay kamanga-manga, si Jesus. Siya daw ay anak ng katas-taasan, walang hanggang hari, katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kumbaga, para nakakahilo. Imagine ninyo. Si Maria, parang, ha? <laughs> Sa akin lahat, ano yan, eh, ipagkakatiwala yan, di ba? Isang napakadakilang uh, ano, uh, uh, pagpapala, no? Hindi pinagpala si Maria dahil sa kung sino siya kundi dahil sa kung sino si Jesus at dahil pinili ng Diyos na dalhin siya sa buhay ni Maria. Tayo po, bagamat ordinaryo, ay binibigyan ng espesyal na regalo ng Panginoon. At yan ay eh, walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Kaya nga sabi minsan ni Apostol Pablo, Ano ba, Shopee ba yan? <laughs> Sabi nga ni Apostol Pablo na si Kristo Jesus na nananahan sa iyo, no? Siya ang pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, the hope of glory. Kung sa iyo, kung nasa iyo si Jesus, ikaw ay pinagpala sa lahat. Bagamat si Maria, kakaiba yung karanasan niya kasi siya mismo nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Pero tayo naman bilang mga mananampalataya, Sinasabi sa atin ng Panginoon na yung kanyang kaloob sa atin. Yan ang pinaka-importanting regalo na nagbibigay ng espesyal na kahalagahan sa ating buhay. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, medyo may mga nauuso na ng, ng paraan ng pagririgalo pag Pasko. Noong panahon ko, uh, ang tawag lang sa pagririgalo ay yung monito-monita. Alam nyo ba yun? Yung, di ba? Bubunot ka, ganun. Ngayon, may mga pauso ng iba. Okay? Yung sa grupo namin, sa co-group, meron silang sa, sinasabi na gagawin daw namin pag nag-party kami. Yung, kasi sampu kami. So ngayon, ang sabi sa amin ng, ng mga kasama namin sa co-group, oh, dadala kay regalo ah. So kasi, regalo, di isang regalo, di ba? Hindi, sabi niya, sampung regalo. Sampu! Sabi niya, lahat tayo magdadala ng tag-sampung regalo. Wow, sabi ko patawarin. Pero maganda naman yung sabi ng si Sister Jo, yung nag-organize. O, hindi naman kinakailangan mamahalin. Ah, yun naman pala eh. Kating ko lang yan, mga katapat No? Okay? <laughs> ha? White flower lang yan. Yan ang mga bibigay natin. O, plaster. O, tag-iisa kayong plaster. Total, mag may mga edad na tayo lahat. Tag- tag sa lompas. Okay? Pero, di ba? Alam nyo kasi pag Pasko, pag may mga nakakaalaala sa'yo, di ba, at binibigyan ka ng regalo, iba yung feeling eh. Di ba? Iba rin yung feeling na ikaw lang bigay ng bigay ng regalos, walang regalo sa'yo. Di ba? Amen ba? Okay. Di ba? Pagdating sa, di ba, nung araw, bata ka, di ba? Yung Christmas tree, no? Hanapin yung pangalan mo. Eh, saan yung ano ko dyan? Di ba? Ay, tama yung kahong, di ba? Oh, Matthew. Di ba? Ganyan, ha? Ah. Ha? Tapos siyempre, habang tumatanda ka, wala rin pangalan mo doon. <laughs> Puro ikaw lang ang nagbigay, ikaw lang ang bumili, di ba? Pero iba talaga, no? Yung, yung misis ko, si Storage na, nakatanggap ng magandang regalo, okay? Ako, tinanong ako ng anak ko, Daddy, gusto mo ba ng regalo? O siyempre, ako naman eh, hindi, kahit wala. Nakakala, di ba? Sana meron. <laughs> Dahil iba talaga yung niregaluhan ka eh. Mga kapatid, nakinig po tayo lahat. Ordinaryo ka man sa tingin mo, pero binigyan ka ng Panginoon ng espesyal na regalo. Si Yesu Kristo na tagapagligtas nating lahat at Panginoon natin. Siya ang nagbibigay ng halaga sa ating buhay. Amen po ba? No? Huwag mo sabihin ang sarili mo na para wala naman ako eh, wala akong kwenta. Si Kristo ay nasa iyo. At dahil si Jesus ang nasa iyo, huwag ka nang malungkot, Sister Ida. Amen? Kasama natin si Jesus. At siya yung pa, siya yung sina, pinapaalaala sa atin ngayong Pasko, eh, di ba? Sinasabi natin, ano ba ang diwa ng Pasko? Si Kristo. Minsan napupunta na tayo sa ibang mga lugar, di ba? Kaya pag nawala na yung, yung tingin mo kay Kristo, iba na yung mangyayari sa puso mo. Ano ba naman yan? Noche Buena, limandaan, hindi kasya yan ibibigay ko sa inaanak ko 20 pesos. Ano ba naman yan? Ano? Magiging negatibo ka na kasi hindi ka na nakatingin kay Jesus eh. Nakatingin ka na sa ibang bagay. Kaya wala ka ng kasiyahan. At wala kang contentment. Kahit walang magbigay ng regalo sa iyo ngayong Pasko, binigyan ka na ng Panginoon Diyos ng pinakamahalagang regalo sa lahat. Amen? So, huwag ka na mukhang kawawa. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang kawawa, di ba? Huwag ka na magmukhang kawawa. Okay? Kung hahanapin na natin ang ating halaga sa ating sarili, palagi tayong magkukulang. Pag nakatingin ka sa sarili mo, para hanapin mo yung halaga mo, di ba? Ganun ang mangyayari. Pag hindi ka pinansin, di ako pinapansin. Pag di ka binigyan ng regalo, di ako binigyan ng regalo. Kasi nakatingin ka sa sarili mo eh. Tumingin ka sa Panginoon. Si Jesus ang pinakadakilang regalo ng Diyos para sa iyo. Special ka sa Kanya. Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa pamamagitan niya ay maligtas ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano ang pinaka meron ka sa buhay? Sana hindi yung yung bahay o kotse. Maring wala ka ng mga ganyan. Wala kang pera sa bangko. Meron ka limang piso, malapit lang marimata yung anong bank account mo. Okay? Pero si Jesus ay para sa iyo. Bilang regalo ng Panginoon. Amen? Sumaya ka at magpat, magdiwang ka ngayong Pasko. Amen? Dahil kay Kristo. O, sige, tingnan mo yung katabi mo kung mukhang ampalaya yan. Na? Pag mukhang ampalaya, nakafocus yan sa sarili. Okay? Amen? Wala nga kami pang Noche Buena eh. Sardinas lang kami. Oh, di ba? Oh, wag mo intindihin yan. Okay? Kapag si Kristo ang nananahan sa atin, nagiging makahulugan, makabuluhan at espesyal ang ating buhay. Amen. Amen. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, espesyal ako. Hindi ako regular ice cream. Di ba? Dahil si Kristo ay binigay para sa akin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen? Hallelujah? Okay, praise God. So, ang tunay na kahalagaan mo ay nagmumula kay Jesus na nasa iyo, hindi sa kung sino ka sa mundong ito. Hindi ka man mayaman, taga Southridge ka o taga saan ka, hindi ka man sikat, wala kang sasakyan, nagta-tricycle ka lang. Baka yung iba sa inyo, hindi pa ka nagta-tricycle, naglalakad na lang kasi walang pambayad ng tricycle. Tulad ni Victor. Pero, maraming pera si Victor. Kunyari lang yan. Oo. Maraming pera si Victor. Pero kuripot yan, hindi yan naboblow out. Okay. <laughs> Joke lang. Oh, joke lang. Love you, Victor. Yeah, I love you. Okay. So, praise God. So, tandaan natin yan. Pangatlo, panghuli sa lahat, pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Tingnan natin siya sabi sa talatang 34 ah, hanggang 38. Ganito ang sabi roon, paano pong mangyari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Okay? Sorry. Uh, yeah. <laughs> oh. Maria, nag uusap na ba kayo ni CJ? Baka... <laughs> okay. <laughs> Joke lang. Okay. Paano maya? Nagtatanong si Maria, no? Hindi siya katulad ni Zacharias na ang tanong ay iba. Kasi ang, ang tanong ni Zacharias, ano ang pruweba niyan? Yan ang tanong ni Zacharias. O ano ang sign o katibayan na mangyayari yan? Dahil matanda na kami. Si Maria, interesado lang, niya, interesado lang siya malaman kung paano ba, eh, ano ba magiging proseso na to. <laughs> di ba? Dahil siya ay isang birhen. O si, kayo naman siguro, alam niyo yan, di ba? Alam, eh, alam naman natin, paano ba nagkakaanak ang isang tao? Nakatingin sa kisame, you know? Siyempre, di ba? Kasi eh, si ano, minsan akala ng mga tao, yung mga, yung mga mga tao nung araw, walang kalang alam sa, sa, sa, sa science. Hindi totoo. Alam ni, alam ni Maria na para magkaroon ka ng anak, kailangan may mangyari. <laughs> Di ba? Alam nila yung proseso. Hindi sila mangmang. So wag natin sasabihin na yung mga tao sa sa Bible ha, ah, parang kulang sa kaalaman, di ba? Mga ano sila kasi wala silang science. Diba? Hindi, hindi totoo yan. Amen. Yung mga tao nung araw, alam na alam nila yung mga bagay-bagay. Talo pa tayo. Amen. Okay. So, sabi niya yan, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng katastasan Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Makikita mo na hindi siya nagduda kasi hindi man siya pinagalitan ng anghel eh. Hindi ka told ni kay Zacarias, di ba? Zacarias, di ka naniwala, magiging pipi ka. Yun ang sabi ng anghel eh. Pero sa Birhen hindi. Pinaliwanag ng anghel kung anong mangyayari. At sabi ganito, hindi ba't ang kamag-anak mo si Elizabeth ay baog? So, alam naman niya yun. Kaya lang, dahil si Elizabeth, alam niya, di ba, nagtago eh. Hindi naman lumabas eh. So, hindi niya nakikita. Pero sinabi sa kanya ng anghel, okay? Na ah, yung, kamag-anak mo si Elizabeth, di ba, baog yan? Di ba? Gayon may naglihi siya at ngayon, sabi ganyan, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Aray ko, di ba? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang tanong ni Maria ay hindi uh, ay tapat, hindi puno ng pagdududa at ang sagot ng Diyos ay may katiyakan. Sinabi sa kanya na kikilos ang espiritu Isasagawa ito ng kapangyarihan ng Diyos, walang salita ng Diyos ang mabibigo. Yun ang sabi sa kanya ng anghel. No? Ang huling tugon ni Maria ay larawan ng matinding pagtitiwala. Ako ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong salita. Si Maria, kahit hindi niya alam yung lahat ng mga... <laughs> Ano ba yung sabihin ng mga sinasabi nitong anghel, di ba? Pero sabi niya, oh, sige, kung ano yung sinabi mo, yun ang matutupad. Di ba? Ipinakita niya ang pananampalataya sa Diyos kahit hindi pa niya naunawaan ang lahat, wala siyang kompleto paliwanag, pero hawak niya ang salita ng Diyos. Kapatid, naniniwala ka ba sa salita ng Panginoon? Dahil yan ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Dahil ang kanyang salita ay hindi mababali. Alam nyo, pagkasal, ang pinaka-special talaga para sa akin, ha? ewan ko sa inyo, pero ako, pinaka-special talaga para sa akin na talaga nakakilig. Yung nagva-vow. Alam mo yon? Yung nangangako na sila sa isa't isa. Nakaka, ano nakakatuwa, di ba? Minsan, ang haba. Kukuha pa ng cellphone, tapos talagang babasahin. Minsan nga, meron akong kinasal, talaga may dalang notebook parang journal yung binasa, parang nagutom na kami lahat, naghihintay kami ng tagalaga, <laughs> babasa. ha? Kaya yung mga magpapakasal dyan, mga Marian, yan, medyo ano, i-clear nyo lang ha, medyo mama, ah, magugutom kami, CJ, baka masyadong mahaba yung ano mo. Eh. Okay, anyway. Ba't ko ba napag-iinitan itong dalawang ito? Sorry ha. Ah. ah. No, teka muna. Joke lang yun, ah, Marian. Huwag ka magagalit. Ha? Eh, God bless you. Okay. Anyway, kaya ko sinasabi yun. Kasi ano ba yung sinasabi ng dalawang ikinakasal? Di ba? Sinasabi nila sa isa't isa, kahit anong mga mangyari, mamahalin kita. Hmm, talaga? Pag may nangyari ba, talaga mamahalin ba? Kahit sa, kahit sa hirap, sa, sa ginhawa, kahit sa hirap, o anumang mga bagay ba, iibigin kita. Ganun. Totoo ba yan? Di ba? Pero pangako eh, di ba? Wala pa ako nakita, na, wala pa akong kinasal ah. Baka mayroong siguro first time, pero hindi ko pa nararanasan yun. Yung pagkatapos sabihin ng lalaki, sasabihin ng babae, hindi ako naniniwala sa sa'yo. Kasi nungalingan yan, di ba? O baliktad, sasabihin ng babae, alam mo, makasama mo ko kahit sa mga laro mo sa computer, samahan kita kahit na bored na bored ako, samahan kita. Di ba? Hindi, hindi sasagot yung lalaki na, di ako niniwala dyan, joke-joke lang yan. Believe na believe siya doon sa salita na yun. Minsan nga, nag, nagjo-joke na rin ako. Sabi ko, pwede ho ba i-record sa camera to? Kasi baka mamaya magkaano eh. Kung sakali magsa, <laughs> pagkalipas ng ilang taon, eh, ilabas mo ulit yung, ano, yung video. <laughs> Hindi, sa so, totoo lang ganun, katindi ang tiwala ng dalawang mag-asawa dahil nagmamahalan sila. Alam nyo, tayo po, ano ba ang meron tayo sa mundong ito? Wala naman tayo mga bagay-bagay. Meron ilan sa inyo siguro, meron kayong mga bagay-bagay. Pero karamihan sa mga tao, wala naman. Ordinaryo lamang tayo. Ano meron tayo? Yung salita ng Panginoon sa atin. Yung mga pangako niya na hindi mawawala. Amen po ba? Okay? Hindi natin hawak ang mga mangyayari at madalas hindi nga natin nauunawaan ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Amen? Minsan nga parang misteryo sa atin yun. Lord, ano ba nangyayari? Pero pag may sinabi ang Panginoon sa kanyang salita, yun ang pangahawakan ko. Di ba? Sinabi ng Panginoon yun. Lagi ko sinasabi to pag, pag nagka-counseling ako. Kasi minsan nakakapagilig tayo ng mga sermon, di ba? Naririnig natin sa tenga natin, Amen! Amen, Pastor! I-preach mo yan, Pastor! Okay. Tapos pa nagkaroon ka ng problema, Pastor! Kaya tayo mayroong pinag-aaralan dito tuwing Sunday para daladala natin yan buong linggo. Kasi dumarating talaga ang mga pagsubok sa buhay, hindi yan nawawala. Amen? Mamaya lang, pag, pag alis mo dito, pag uwi mo, baka may mga pagsubok na, baka yung, yung tricycle, you know, na sasakyan mo, o jeep na sasakyan mo, di ba? Uh, baka merong mga, you know, mag, mag, magaganap ng mga hindi maganda ron, hindi mo gusto, baka yung, yung driver, magpapatakbo na masyadong mabilis, uh, dahil doon kakapit ka doon sa, ano, parang namumuti na yung kami mo, ganun, dahil sa, sa takot ko, kung, kung ano mangyayari doon sa, sa jeep na yun, No? kung saan man, di ba? Di ba? Okay, kapitbahay mo, kung ano man yung gagawin ng kapitbahay mo. Nung isang araw, no, may nagtapon ng basura sa ano namin. Tinanong ng, ng asawa ko, bakit mo tinapon yan, kuya? Sagot ng mama, bakit bawal? <laughs> Ano mo, nag, naiisip ko na kung ako nandun, parang, hindi! Itapon mo na lahat! <laughs> You know? Punuin mo yung basurahan namin ng basura niyo. Baka may kulang pang basura sa loob. Ilabas mo na! <laughs> Marami nakaka-stress sa mundong ito. Eh. Amen. <laughs> Di ba? Sayo sa katabi mo, marami nakaka-stress. Huwag ka nang sumali. Hmm. Okay. <laughs> Okay. Ah, ngunit ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Ang pananampalataya natin ay hindi tuko sa lahat ng kaalaman natin, kundi yung pagtitiwala natin sa Diyos at sa kanyang salita. Mga kapatid, magbigay tayo lagi ng oras at panahon para magmuni-muni at mag-memorize ng kanyang salita. Kasi gagamitin natin yan sa mga oras ng pagsubok. Amen po ba? mag memorize mag-memory, mag-memorize kayo ng Word of God. Sino sa inyo nagme-memorya ng, ng salita ng Panginoon? Wow, si, Hoy, praise the Lord. Sino sa inyo na pag sinabing memorya, parang kinakabahan ka na, parang tipo pong mamamatay ka na, gano'n. <laughs> Mag-memorize po kayo ng Word of God, makakatulong sa inyo. Tandaan niyo to, ito iiwan ko sa inyo, sa biyaya ng Diyos tayong ordinaryo ay maaaring maging espesyal. Amen? Hindi dahil sa ating sarili. Di ba? Kahit pakiramdam mo ordinaryo ka lang, ang presensya ng Diyos, si Jesus na nasa iyo at ang kanyang salita magbibigay sa iyo ng makahulugang pagpapala. Amen? Muli, baysahin natin to sabay-sabay tayo. One, two, three. O, tayo lahat ng mga espesyal. Okay, amen. Ha? Special na. Okay? Sige, tingnan mo yung nasa kaliwat ka na Sabi mo, special ka, kapatid. Hindi ka na regular, ha? Hindi dahil sa sarili mo. Okay? Hindi tayo special dahil magagaling tayo, mga pogi tayo, magaganda, di ba? Mayaman. Special ka dahil kay Kristo. Amen. So pagpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, tunay nga, bagamat kami ay mga pangkaraniwan lamang na mga tao, ginagawa mong espesyal ang buhay namin dahil sa presensya mo, dahil kay Kristo Jesus na ibinigay mo sa amin para kami maligtas. At ang salita ng Diyos na makapangyarihan at totoo na hindi kailanman mababali. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na binibigyan mo kami ng tamang pagkakilala sa aming sarili ayon sa biyaya ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagpupuri ngayon. Amen. Amen. Tayo po ay magpupuri sa